Sonra Buxar Rəhməllah buyurur, və haddil marid yəni, yaşadəl cəma yəni, insan nə qədər xəstəliyin həddi ki, hətta e, cəmaat namazında iştirak edə biləsən. Yəni, insan necə xəstə ola bilər ki, tərk elə bilər cəmaat namazını. Və burada rəhiməllah <clears throat> Ayşə radiyallahu anh rivayətini getirir və deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə bir gün Peyğəmbər salsın xəstələnmişdi və hə, hətta o xəstəlik ki, hansı ki, ondan öldü. Yəni, ondan sonra Rasul salsın öldü. Və bunu qeyd edir ki, çünki xəstəlik ağır idi. Ölən vaxtı insan xəstəliyi seçilir o xəstəliklərdən. Ölən yaxın xəstəliyində və bu vaxt azan verdilər və Peyğəmbər salasəm dedi ki, deyin Əbu Bakra bəs cəmaat üçün imam deyansın. Və Peyğəmbər salasəm ümumiyyətlə belə bir şeylə olanda Əbu Bakra deyərdi. Hədisi göstərə Əbu Bakrın fəzilətini. Düzdür, biz demirik ki, bu dəlildir ki, Əbu Bakr xəlifə olmalıydı. Əslən, biz belə şeylərə qarışmırıq. Söhbətimiz də yoxdur elhamdülillah özləri seçdilər xəlifə, o da oldu. Və sonra Ömər, onlar özləri seçdilər, Osman da özləri seçdilər, Əlini də özləri seçdilər. Və lakin e, ən az rivayətdə 17 dəfə gəlib ki, sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında sirada imam dayanıb. Və imam da o vaxt rəhbər dayanırdı. Yəni, Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem onda özü dayanırdı. Sonra Əbu Bekir xəlifə olanda o dayanırdı. Ömər də həmçinin, Osman da həmçinin, Əli də həmçinin. Və hələ bu, elə, hələ söhbət eləsək, hələ bu böyük işarədir. Çünki Ömər də oradaydı, Əbu Bakır, Osman da, Əbu Horeyə da, qeylə, Allah kimi deyir, dinin Əbu Bakır qalsın. Və bu vaxt dedilər ki, ona, bəs Əbu Bakır radiyallahu anhu biraz, e, yəni çox ağlayandı, köyrəliyir o saat namazda o saat köyrəlir və ağlamağa başlayır. Və lakin Rəsul salsın təzdən dedi ki, düyün Əbu Bakra imam deyansın, israr edir. Əbu Bakr imam olmalı, qıtardı. Hansı ki, mani var idi, başqası da ola bilərdi, sahabilər orada idi. Və lakin deyir, Əbu Bakr. Məqsəd var. Biz elə tutsa bu nasıl kifayətdir, işarəyə, xəlifəliyə. Lakin tutmuruq. Və neysə, Əbu Bakır Rasul Salsın üstünə təkrarladı və Əbu Bakır durdu imam. Və elə ki, Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem o namaz getdiyi vaxt yaxşılaşdı, iki nəfərin tutdu onu Abbasla Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhuma və gətirdilər musallaya, namaz qılan yerə, məkidə. Əbu Xari e, bunu gətirmək istəyir ki, Hətta diyana bilərsən, ya diyana oturub cəmaatda iştirak elə bilərsənsə, gerək gəlməlisən. Onda cəmaatla onu tərk eləmək olar ki, laf belə, hansı ki, ixtiyarın yoxdur gəlməyə. Onda və təsəvvür elə, Peyğəmbər sənə axır ölüm vaxtında olan xəstəliyi idi və vəziyyəti də ağırdır. Lakin elə ki, biraz yaxşılıq hiss elədi özündə, gəzə bilmədi ya. Tutdular, Abbasın Ali gətirdi və cəmaat namazına iştirak edir. Bu, onu göstərir ki, müəllif cəmaat namazına iştirak edən mühümliyin və Rasul sallallahu aleyhi ve selləm o da əziyyət çəkdi, lakin xəstə idi, lakin gəldi iştirak edir, düzdür, oturan yerdə qıldı və yaxınlaşanda Abu Bakır radiyallahu anhu istədi çəkilsin arxaya. Görür, hiss edir ki, gəlir Rasul sallallahu aleyhi ve selləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm əli ilə işarə idi ki, dayan. Və oturdu Əbu Bakrın solunda. Və namazı qıldılar. Və burada həm cəmaat namazı mühümliyi, həm e, Əbu Bakrın fəziləti və həm namazda ağlamağın məkruh olmamağı. Çünki dedilər ki, Əbu Bakr ağlayandı namazda və Peyyambar sana demədi ki, məkruhdur və şey, heç nə demədi. Görsəndi ki, ağlama məkruh deyil namazda. Fəqət sələf bəyənməyib cəmatın qalanda ağlamaq. Bəyənməyib cəmatın qalanda ağlamaq. Xüsusən Allah qorxusundan və s. Çünki riya görə bilər və s. Və şeytan belə e, dəqiqələrdən istifadə edir həmişə. Və sələf bəyənməyib cəmat qalanda ağlamaq. Və həmçinin burada e, bir neçə fəzilət var, hansı ki, e, həmçinin ədəb, ədəb, böyüylə ədəb. Çünki Abu Bakır balaca idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi neçə yaş balaca idi Abu Bakır? 2 yaş. 2 yaş balaca idi Abu Bakır. Və ədəb, əxlaq və həmçinin acı hərəkət, acı hərəkət zərurətdə olar namazda pozma namazı, eyb etmir. Aydındır. Və həmsinin ümumiyyətlə sahabilərin əxlaqı. Sahabilərin əxlaqı. Və sonra həmsinin bu hədisdə yəni, çoxlu faydalar var. Və sonra Buxari, rəhməhullah, burada yenə Ayşə rivayətən, başqa rivayətini gətirir. Və həmən bu mənada və göstərir ki, insan ta ağır xəstəliklər cəmaat namazını tərk eləmək olar. Ağır xəstəlikdə hansı ki, artıq taqətin yoxdur. Amma belə isə, elə ki, gördün, yaxşılaşdın biraz, təsəvvürlə onu gətirdilər özü, gəlmədi. Gəldi, iştirak elədi. Və hədisdə göstərir ki, cəmaat namazının mühümliyin və necə sələf, yəni sahabilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadəti yerinə yetirirdilər. Ciddi, yerinə yetirirdilər laqeyd yanaşmırlar bu ibadətə, yəni cəmaatla qılmaq namazı. Allah subhanətə bizi inşallah işdir faydalanlardan etsin. Allah bilir.